Waarom het die Almachtige vir hom geen gerechtstuie voorbou nie, en sien die wat hom ken, nie sy gerechtstaan nie? Grenslijne verleen hulle, een trop veer roof hulle en laat dit wei. Die esel van die weese drijf hulle weg, die bees van die weer die weer neem hulle as paand. Hulle stoot die behoeftiges van die pad af, die elendiges van die land kruip almal saam weg. Kijk, soos wilde esels in die woestijn trek hulle uit naalwerk, terwijl hulle soek na voedsel die wildernis lever brood vir hulle, vir die kinders. Op die veld gaan hulle voer haal, en in die wingerd van die godeloose hou hulle naalhoes. Naak bring hulle die nacht dier, sonder kleren, en hulle het geen bedekking ten die kou nie. Van die stortpij van die bergen word hulle nat, en by gebrek aan skuil en druk hulle hul teen die roodse vas. Hulle ruik die weeskind van die borst af, en wat die arme aan het, verpand hulle. Naak gaan hulle heen, zonder kleren, en terwijl hulle honger eet, draal hulle gerwe aan. Tussen die mieren van die mensen paars hulle olie, trap die paarskuipe terwijl hulle versmag van dors. Uit die stad kerm die mannen, en die ziel van die gewondes roep om hulp, toch gee God geen ag op die ongeruimdheid daarvan nie. Zulke mensen behoort bij die vijanden van die lucht, hulle ken nie die weer daarvan nie en bly nie op die paaie daarvan nie. Ten dagbreek staan die moordenaar op, hij maak die arme en behoeftige dood, en in die nacht is hy soos die dief. In die oog van die oberspeler neem die skemer rond waar en sê, geen oog kan mij zien nie, en hij zet de sluier voor zijn gezicht. In die duisternis breek hulle in die huise in, bedag sluit hulle op, hulle ken nie die lucht nie. Want vir hulle saam is die stuk donker een molle stond, want hulle ken die verskrikkinge van die stuk donker. Gij drijf al voort op die oppervlakte van die water, hulle stuk grond wordt vervloek in die land, hulle begeef hulle nie meer op pad na die wingerde nie. Droogte, ookete, roof die sneeuwwater weg, so die dode reik die wat gezondig het. Die moederskoot vergeet om, die wurms eet smakelijk aan om, aan om wordt niet meer gedink nie, so word dan die onrecht gebreek soos een stuk hout, hy wat die onvrugbare plunder wat niet baar nie, en aan die weer geen weldaad bewys nie. Toch laat hij die zijn kracht die machtige slank leven. Hij wat al van zijn leven niet zeker was niet, staan weer op, God gee om veiligheid, en hij steen daarop, en zijn oor is op hulle weer. Hulle het al verhef, een kort rekie, dan is hulle daar niet meer niet, en hulle wordt verneder, soos allemaal sterven hulle, en soos die boonste van alem word hulle afgesnui. En is dit nou niet zo so niet, wie zal mij van alleen beschuldig en mij reden tot niet maak?